aho hagandagurwa umukuru w'igihugu wa mbere yari yitorewe n'abanyagihugu inyuma yaho ibyakurikiye ntawo bisubiramwo muri kano kanya ngo tubirangize perezida Merkel Ndadaye ni byinshi yasigiye abarundi nk'iragi ariko nawo kwemeza neza ko iragi giwe ryagiye rishirwa mu ngiro n'intwaro zagiye zikurikirana inyuma higandagurwa giwe eka no mu bagendanye na perezida uh, eh, Merkel Ndadaye nawo kwemeza neza ko bagiye baharanira iragi giwe canke bishobotse barigendere kugira rero tumenye byinshi na cyane cyane kuvyo Ndadaye yipfuza gushira imbere kugira imigambi iwe ibandanye itera imbere tukaba twatumiye perezida Silvestre ntibantunganya kugira mwebwe abarundi mudukurikirana kuri wezi tatu akaburungu isanganiro akaburungu orenage mwibarize ibibazo kuri iyo ncungu ya demokrasi mu Burundi president Silvestre ntibantunganya reka mbanze kubaramutsa ndaguha nikaze muri kino kiganiro ndakuramukije kandi ndamutsa bene wacu abarundi batwumviriza baciye kuri uruhinga bwa none nabo nyene dufatanye mu kwibuka iyo ncungu ya demokrasi na cyane cyane kuraba ingene demokarasi twoyubaka muri kino gihugu cacu ku neza ya bose murakoze cyane ikiganiro kigiye kuremeshwa na Jemedar niyo nkuru hama rero imbere yuko tuja mu idonido rya kino kiganiro reka tubanze dutega abiri ijambo Melchior Ndadaye yashikirije abanyagihugu inyuma yaho umugambwe wiwe Sahwanya Frodebu utsindiye amatora yo mu gihumbi kimwe n'amajana gatatu.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 ikigongwe abafunzwe imbere y'itariki imwe y'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo icyenda na gatatu ari abafungiwe politike ari abafungiwe ibindi byaha kugira ngo abo bene wacu nabo bave mu mbuto baze badufashe kubaka uburundi bushasha dusabye abarundi bose kuzohakura akarorero ko kurekurira umwe umwe wese abo bamugiriye nabi kugira ngo dutangure uburundi bushasha dufite imitima mishasha imitima yera de bwa kabiri tugiye kwitegurira bikwiye itahuka ry'impunzi z'abarundi turazi ko benshi mu barundi bari hanze bariko baritegurira gutaha mu maguru mashya tugiye kurungika intumwa mu bihugu duhana imbibe n'i buraya kugira ngo zitohoze neza abashaka gutaha uko bangana zitohoze neza ibyo bakeneye hanyuma izo ntumwa zigarutse tuzoca dukoranya inama y'amashyirahamwe asanzwe aterera muri icyo gikorwa hamwe n'abazoba baserukiye leta kugira ngo twegeranye uburyo bukwiye bwo kwakira abahunguka ubwa gatatu mu maguru mashya ubushikiranganji bwose buzokwiga politike yerekeye ibitegerezwa kurangurwa muri ubwo bushikiranganji iyo politike nshasha itegerezwa kuzokurikiza porogaramu ya forodebu n'ibyumviro nyamukuru twashyikirije abarundi igihe twari ko turahiganirwa kurongora uburundi ku bwa kane muri aya mezi atandatu ari imbere tuzobandanya gutegura ibyerekeye amatora ya ba musitanteri hamwe n'abashingantahe barongoye imitumba nicyo gituma ibwirizwa rigenga amakomine rizotegerezwa kwigwa n'inama nshingamateka ku buryo abanyagihugu baronka muri iryo tegeko uburyo burashe bwo kwitorera ababarongora mu makomine biciye mu mahiganwa y'abitoreza ibibanza byo kurongora imitumba amakaratiye n'amakomine ubwa gatanu leta izokwihutira gusubiramo iringanizwa rya wa mugambi ugira gatandatu utegekanya ingena imigambi y'iterambere izorangurwa nkako uwo mugambi ugira gatandatu wari waringanijwe n'iyi leta itubishije yisunze ibyiyumviro by'umugambi watwara icyo gihe dutegerezwa rero gusubiramo uwo mugambi twisunze porogaramu y'umugambwe sawa nyafudebu gatandatu tuzokwihutira gutegekanya kundi gusha ingena amafaranga ya leta ategerezwa gukoreshwa ni nacyo gituma tuzogiriranira e, ibiganiro hamwe n'abaserukira cya kigega cy'amafaranga mpuzamakungu hamwe n'ibanki y'isi yose kugira ngo twumvikane ku mfashanyo n'ingurane igihugu cyacu kironka n'uburyo ayo mafaranga ategerezwa gukoreshwa muri ibyo byose tuzoshira imbere icyo cyose gishobora kugirira akamaro igihugu cyacu na cyane cyane mu byerekeye guteza imbere ubutunzi ubwindwi mu minsi iri imbere tuzotegura twongere turemeshe ibiganiro mu makomine ku mitumba mu makaratiye mu makambi y'abasoda ibyo biganiro bizoba bifatiye ku ngendo n'inyifato nshasha bitegerezwa kuranga abarundi muri ubu burundi bushasha iyo ngendo n'iyo nyifato bikaba ari ibi gusonera agateka kazina mu nzu guharanira no kubungabunga amahoro kubahana kwihanganirana gukunda ibikorwa no gushyira imbere ubwira n'ubukerebutsi gushyira imbere ubutungane kuri bose muri byose kwigiza kure icyo cyose gitandukanya abantu kikababuza kwihanganirana biciye mu moko ku ntara ku miryango ku madini n'ibindi iyo ngendo niyo nyifato nshasha bizotegezwa kwigishwa mu mashuri yose kuva ku ntango gushyika muri kaminuza barundi barundi kazi uburundi bushasha twinjiyemo ni ubwa bose nta nyagukira twese dutegerezwa kuburwanira twese dutegerezwa kubungabunga twese dutegerezwa kubwubaka nabwo butegerezwa kutubera icyugamo cy'amahoro n'iterambere kuri bose turasabye rero ntihagire n'umwe yikumira ntihagire n'umwe yigira sinda bibazwa twese tugire urunani rw'intamenwa maze demokarasi ibyagire mu gihugu abarundi bishire bizane batunge batunganirwe tuzohore twiyaga umugani amabi yari yarakoze akaje abarundi kuva turonka intayo kwikukira ndangije ndabifuriza amahoro amahoro mu mitima yanyu amahoro mu ngo zanyu amahoro mu gihugu cyacu imana iduhezagirire abarundi n'abarundi murakoze iryo rero akaba ari ijambo ryose mwumvise umukuru w'igihugu nyakwigendera Melchior Ndadaye yashikirije abarundi n'abarundikazi inyuma yaho ahejeje gutsinda amatora yo mu gihumbi kimwe n'amajana cyenda na mirongo icyenda na gatatu nababwiye umutumire turi kumwe ni Sylvestre Ntibantunganya yagendanye na Perezida Melchior Ndadaye umuvandimwe wa hafi amuzi uno munsi icyo dushaka kumenya ni iki mbega iragi mwumvise ni byinshi ndadayagira ashira imbere nabona ko murandika bimwe bimwe iragi yasigiye abarundi cyane cyane abo mu mugambwe wiwe mubona byaragendewe koko iryo ragi ugiye kuraba kugira rigendegwe hari kubanza kuba kiryatanguriye ko amahoro amahoro kuri bose kuri bose kuko urabona ahubwo duwaye yabaye inshungu ya mbere y'ayo mahoro kuko urabona igihe yaratanguye gushyira mu ngiro ibi byumviro wumvise bikuru bikuru dushikirije baciye mukandagura inyuma rero urubanza ntigwari rwo kugendera ibyumviro kimwe kimwe ku kindi urubanza rwari ubwa mbere kuzimya umuriro wari wadutse mu gihugu kandi ntawe utazi yuko kuzimya uwo muriro byagoranye cyane kuko kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na gatatu gushika mu mwaka wa bibiri na gatatu habaye intambara mu gihugu imyaka cumi mugabo ngaha hari ibyo umugambwe sahwanya nyafurudebu nabo bari kumwe na merikiyoro ndadaye nka jewe ndimwo kandi mu ba mbere twagerageje gukora kandi twakoze bigashika icya mbere kwabaye uguhagarara kugira ngo iryo abarundi bari bapfunde biciye mu matora nirigende akagirire icya kabiri kwabaye rero guhangana n'ingaruka mbi z'ubwicanyi z'intambara byakurikiye aha ntibyoroshe kuko hari ibyadusiga niko ica gatatu kwabaye kurondera ingene rero twoja ku itsitso ry'ibibazo maze ibyari byabangamye kubera bitari byaroshe inyishu itomoye maze iminsi ndabisigura n'undi ko kugira bironke inyishu hanyuma demokrasi isange hari inzira nziza irimo amahwa make amahwa make nkuko dada yabivuga dushobore kuyibandanya niho rero ubona hagiye haraza ibiganiro kandi muri ibyo biganiro umugambwe sawanya frodebu ndade yasize n'indongozi zawo nabo bagendanye ntibahazemwo haba bimwe bita ibiganiro bya eh, kigobe kajaga hari ibiganiro byashikanye ku masezerano ya leta convention de gouvernement haba ibiganiro byatumye intwaro ya major petero Buyoya yaravuye mu ntembagazwa ry'abari basigaye ku butegetsi bari kunandadaye kuva gutembagaza byanje rero nabo twari turi kumwe mm-hmm. eh byabereye nga mu gihugu bimuzana kugira ngo agende mu biganiro Frodebu ntiyahaze Frodebu muganga usabanya Frodebu kandi ntiwahaze mu biganiro byafashije amasezerano yarusha mbame mu kurondera amasezerano yarusha ariyo n'ubu wumva ko murundi wese agenda yisunga mu byerekeye gutunganya igihugu urumva rero yuko abantu bagerageje uko bashoboye eh, ngira ngo mbere eh, iyo badakora uko n'aha dushyize uno munsi sinzi ko tuba duhashyitse uko turi haba hari ibindi mhm. hama tugarutse ku byashikijwe na Mercure Ndadaye hariho uh, ubugira gatatu yavuze ati ubumwe nyakuri ku barundi uravye umugambwe wiwe ubu uh, urimwe amashami menshi be bwa bumwe Ndadaye yipfuza koko abafrode bo barabugendeye bene kuki uvuga abafrode gusa erega ugiye kuraba eh, insinzi ya perezida Mercure Ndadaye mm. mu mirongo icana na gatatu nk'uko nyine yabyivugiye ntiyari insinzi yiwe gusa ntiyari insinzi y'umugambwe se wa gusa yari insinzi y'abarundi bose icyo ni ukukimenya inyuma rero aho habereye igandagurwa ryiwe abamugiye inyuma barafashe inzira nyinshi ariko kuri ubu zitarenze zibiri zitatu kugira ngo barabe ingende bohagararira ivyo yari yashitseko ni ukuvuga ya demokrasi ya demokrasi hariho abafashe inzira kugira bati tugume ngaha tuvubire mu rugo mu nzego tugume dutaka dutakamba tugume kandi eh, duhagarariye abarundi hari n'abandi bavuze bati nta kundi byogenda irimwo abatari bake bakomoka mu mugambwe sabanya wari washinzwe na perezida Melchior Dadaye ukaje imbere mu byo guharanira intwaro ya demokarasi aha rero ikibazo mbajije buriya si ukukibaza abo muri sabanya frodebu gusa mhm. ubwa hoho nagenda bibutse yuko merikiro ndadaye yarafise ukuntu akora mhm. ntiyakora wenyine merikiro ndadaye genda muzi neza mhm. kuko twaba imyaka cumi n'ine twizeranye rwose cyane turi abagenzi ipfamve mhm. dusangiye byinshi aya majambo yose muri kumwumviriza ndazi ukuntu yayanditse ndazi n'igihe yavuga ndazi n'ayabajije agiye kugira gihambaye akaje inama nabo nagira ndaguhe nk'akarorero igihe mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo umunani n'umunani mm-hmm. mu kwezi kw'icumi icumi mengo ari ku itariki cumi n'umunani z'ukwezi kw'icumi igihe buramatari w'intara ya gitega yari yatumye ko inama aravuga na twebwe twari dusangiye ibyo gushinga twari twazi kubishinga mu kigegero umugambwe saba icyo gihe yaraje adusanga mu nyakabiga jewe nyakwigendera karibwa bitwara abana mm-hmm. leonard nyangoma hanyuma uko rwandiko rw'iwe turarusubira hamwe hanyuma turamubwira tuti urashobora kugenda ukabivuga kandi ibindi tuzubikurikirana neza natwe ngo munyuma yarabiziza yarabizize kandi natwe twarabandanije dushyigikirana inyuma rero bamaze kumufata nitwe twamugemurira mm. jewe ibyo kurya bagemura ndadaye umupfasoni wiwe sinamubeshera niyo ari ngaha be n'umupfasoni wanje babitegurira muhira iwacu muri quartier 6 mm. hageze ku mugabo kumugemurira iyo ndi ngaho i bujumbura nagiye mu bindi bikorwa nabatwara n'imodoka nakoresha igihe nari mfise ibyo nakora mu mugambwe iporona mhm. nkabashikana hajya hepfo ya serivisi nasiyonari do mu gisagara mhm. bahita muri sirete nasiyonari bakaduga nk'imetero zikenya mhm. igihe bamukura ngaho i bujumbura bakamutwara kumupfungira murumonge rumonge mhm. wiwe n'umupfasoni wanje niwe bamugimurira bakunda kuza bakabitekera muhira hama bikabijana hariya murumonge urumva kuko twagenda ibintu byose tubikorera hamwe aha rero icyo dokubwira rugikuru ndadaye yakoze yagikora koko ku izina ryiwe kuko niwe abarundi bari batoye nk'umukuru w'igihugu umugabo mhm. yagira ati ndafise iyo mva eh, wumvise no mu ijambo ryiwe uheje gushikiriza yavuze ati tugiye kuzogira porogaramu ishingiye ku by'umugambwe sa abanyafurodebu wemereye abanyagihugu mhm. yanavuze no ku by'amafaranga mhm. ati hari ibyari byategekanijwe mm-hmm. kuko abari bagize batsembaje inzego za leta bakica dadaye bari guca bafata ubutegetsi bwose ntaho twari kuba turonka tukivugira ugiye kuraba mbere n'ibyari kuba birahinduka muri kano karere urabye ibyari bihejeje kuba mu gihugu cy'u rwanda ahubwo twahabereye amagabo kuko ntugire ngo byari byoroshe zohangana n’ibibazo igihugu cyari ari aribyo mbere byatumye kubera ko bitarose inyishu perezida amerika iragandagurwa hari ikibazo cy'igisoda igihe cyari cubatswe abari bakirimwo b'ubwoko bumwe bwiganjemo ubwoko bumwe usanga mbere n'abakuru bakuru bava mu ntara imwe mhm. abantu bakagira bati mbega do n'icyo gisoda ntikizobera intambamyi inzira ya demokarasi hari ikibazo cyo mu bucamanza mhm. ko hari nk'uko nyine ubwo ibyo bibiri ntibiri no mu bikuru yazitse nibyo yazitse kuko bitari byarose inyishu mhm. kuko n'abamutembagaje abamwishe bavuye mu gisirikare mhm. eh, turakunda kuza turabyibagiza urumva rero twebwe natwe rero muri saba nyafurodebu eh, inyuma y'ahagadaguriwe twagize tuganira ni uko baryana muri kino gihe mm. ni uko baryana aho kugira bati ryaragirya dadaye ahubwo reka twumvikane neza turyubake neza ku neza y'abarundi bose ku neza y'amahoro ku neza y'umutekano ku neza ya bwa bumwe bya bintu byose byo kumva ahejeje kudondagura mm. tukaraba igihe mwari kumuremesha amahoro muri kumwe na sharire mu kazi watwara iporona hamwe na dogiteri jaminani n'uwari umukuru w'ibihugu by'intwara muhita icyo gihe koroneri eh, eh, jabikomago ni nicyo gihe ndabaheruka kubabona amaso mu yandi ingingo eh, bafashe yo kubanza guharanira amahoro no kurondera yuko ibyo byoboneka mu gihugu ibyo ni byo kubashimira barabona ingene bagiye baraganira mbere gucika naho bemera kuganira no gusangira ubutegetsi n'abantu byavugwa ko bamwe muri bo bashobora kuba baragize uruhara muri iryo senyugwa ry'ubutegetsi bwa perezida murikiyurinda dayi mhm. urumva rero novuga ni ukubashimira ku mutima woroshe berekanye iyo baza ko abandi bari kuguma bagwana bavuga bati intwaro yasizwe n'umuhisi ndadaye ni yaratowe n'abanyagihugu kandi umugambi waratowe ufise abashinga amateka benshi ku mbuga baguma bashira imbere ibyo kwivugira ko no gutuma ibintu rero bitogenda neza mu gihugu urakoze cyane nyine bashoboye kumvikana mm. bakumvikana mbere yo gushika naho basangira ubutegetsi ukaraba ingene bagiye barabisindikanya baba bari mu gihugu hagati cyangwa n'abagiye bava hanze bakemera bagahera imyanya yabo bagashikiriza ubutegetsi mu mahoro bakabisira abandi mubaze oh, ikibazo kumubaza ko nyene ndaza kumubaza eh. niko ndamubaza bafatiye ku ibyo byose ku bwabo mhm. babona ni cye kintu gikwiye gukogwa kugira ngo igihugu gisubire kuri irya nzira nyene umurisi mericyo rigadaye yari yarembereye abarundi urakoze cyane reka tugushimire kamatari hanyuma eh, icyo twebwe tutarasobanukirwa neza mhm. ni ibibazo nagomba kubaza kabingahe byogenda gute ubu nk'inararibonye eh, mu bya politiki muri kahise ku burundi byogenda gute ingene ubu umuntu atowe atagenda arabundabunda canke aguma mu gihugu aserukira icyo gihugu nyene kugira ngo eh, ntahave yibaza ko yicwa canke ava muhirika ku butegetsi kuko ibyo igiti ni gukora mu gisho kabiri twagomba uduha umuco ingene wewe habayemo eh, twebwe tukiri bato tugakurikira mugabo ivyo mwabayemo ingene bitosubira murakoze cyane inzira iyihe mu gihugu mhm. mu gihugu niyihe nzira yokoreshwa hafi y'abarundi kuko byose bikorwa n'abarundi murabazi nk'inararibonye nk'uko wiki mhm. hanyuma icya nacyo mhm. murazi kuko yaravuga ati uburundi bushasha hanyuma mu ijambo eh, hariho imvugo abantu benshi cyane cyane bari kuri ubwo butetsi bahinduramwo bakabonamwo izindi mvo z'amoko canke bakabonamwo ibindi bibazo bigiye kubugariza eh, nk'abantu bahora batwara imyaka n'imyaka woduha nk'akarorero ibyo woba wibuka eh, ibyo ntibavuze ati ubu tugiye mu burundi bushasha mhm. ni ukuvuga nibwo burundi bushasha bwari bumeze ari ubu urakoze cyane avuze ati eh, eh, eh, hanyuma ikibazo ni sidagishikako mm-hmm. nagomba ndamubaze ingene ntiyibaza yuko nk'uko byo nabicishijemo gatoya abisogongeraho gato yavuze ati kumbe ni ukubera atagisoda cari kihari gicanzwe nicyo gituma yaba yaragandaguwe kumbe byufata n'ikibazo cya mbere none ubu uko cacanzwe ntimubona ko ubwicanyi kibandanya ari ya nzira ubona bijya yavuze cyangwa bijya bikorwa ubu cyangwa biriho ubu ntubona yuko ntubona ko ari nka sipirale do viyoranse yaba iri iraba mu gihugu none bihagarara gute bihagarara gute kugira ngo abarundi banywane kandi bikazovaho ngo ni uko kumbure eh, ubutegetsi bwihajwe n'ubwoko bumwe kandi aribyo byari byaragwanije urumva mhm. n'ubusubiyeho bukagiharijwe n'ubwoko bumwe twibaza yuko si ntitwibaza ko zoshikana kuri ayo mahoro noneho uko iki icyo ni mbere icyo ni kabiri bamwe icya gatatu aricyo cya nyuma mhm. eh, eh, ubwanya yuko eh, twoga yuko bisigura iyo tuvuze yuko kuba ndada yagize atagize demokarasi gusa ahubwo yazanye na revolisi kuko yanagakijijemo hariho ibibazo mu karere by'amoko Eh, hanyuma ibyo si ukubwira bibucisha mu kuri hanyuma bikavugwa eh, mu nyuma rero twarabonye yuko haravugwa ibintu eh, ngo susuruka haravugwa ibintu byinshi hanyuma abantu bakabura iyo bari bamwe bamwe abandi bakabona inzira nuko mugabo rero ugasanga ntibiboneka neza mhm. none yuko umutegetsi iyo haye ibintu nka mwene ibyo kugira ngo kumbure ari intanga ubu icyo twuba twarize kugira ngo iyo umuntu afashe ubutegetsi ahumurize bose aba mu ntara mu moko abo muri leta bo mu gisirikare abantu bose bibone ko ari abanyagihugu bagira uburenganzira bumwe kugira bivutse byogenda gute kuko ubu turabona ko bisa nk'uko biri kubikora ababikoze bariho mhm. mbega yofashe abarundi n'amakungu kugira ngo ababikoze bafatwe kuko birababaje kuba barabikotse bakatwicira umukuru w'igihugu hanyuma bakaguma bari aho mu gihugu mbega afashe iki abarundi yofashe iki perezida kugira ngo ababikoze bafatwe icyo ni cya mbere mhm. ikigira kabiri turamaze iminsi twumva uburyo yamasemerera akavuga yuko hakeneye eh, abasora b'amakungu bakeneye kuza gutohoza ibyabaye n'ibiri ko biraba mbega igihe buyoya eh, twara hanyuma bakamubwira ati eh, hari akazi nigeze kubona bamubwira yuko abasoda b'amakungu bakeneye kuza gutabara bakaza kuraba ibiri ko biraba ariko perezida buyoya yaranze mugabo ari ikibazo kimwe canke bibiri ubaza kuri topic turiko turashikiriza byo bavyiza ubaje ico kibazo hama mbere ukareka no gushamwa n'amazina mbere y'abantu batari nga canke batari bukwishure ndi umenyesha amakuru na perezida yego murakoze cyane hanyuma mhm. akabazo ka mbere akabazo yakanditse eh, perezida eh, eh. perezida yakanditse na je wanashima nabyanditse kira noneho iyo wemera agataka ka muntu uravuga iti nta kintu na kimwe cyose igura yuko agateka imana yahaye umuntu agateka ibwirizwa shingiro ryacu ryemerera umuntu hagira n'umwe agahungabanya mm. muri kino gihugu twige kurira iyo twumvise umuntu yapfuye twige kwifatanya n'imiryango yababaye iyo twumvise umuntu yapfuye na cyane cyane iyo twumvise umuntu yapfuye yishwe mu bintu bitemewe ndagatonye na byubu ntawogira ngo ntibishika icyo rero ni ukuvuga yuko hari intambwe dutegerezwa gukora ko tukagenda dutera imbere kurya perezida merikiyoro abantu bafata itunga ry'igihugu itunga rya bene burundi bose bagashaka kurigira itunga ryabo bivomera uko bashaka muribuka yuko mu mwaka wa bibiri n'umunani ugiye gutangura umukuru w'igihugu petero nkuru nziza wenyine yaravuze ati sinzokwihanganira na gatoyi woza agenda yonona itunga ry'igihugu Asa itunga ry'igihugu yabise mbere n'abanyonyezi mhm. eh, ibyo yise tolerance zero mhm. aho urumva yuko rero ari uguhagarara tuti ntitubyemera mhm. nibyo mugabo ntibigwe mu majambo bikogwe kuko iyo wononye itunga ry'igihugu ibyo baba bafise bakaraba n'ingene ibyaronswe bidaciye mu nzira zitomoye bisubira mu butunzi bwa leta aho niho tuba dufashije mu kwerekera ingene twahangana n'ico kibazo Canesius ati bigenda gute ko umuntu yatowe ngo ntagenda habona ntagendera ibindi bihugu yaratowe ngo ubwo bwoba bugumaho umwe mu bivuka kwiki nk'inararibonye niko yakivuze ego ya sizi ko ari bayivuze canke ari uwundi Canesius mu birigi eh erega kwa waratowe harakurikira ingene ushira mu ngiro ivyo watorewe harakwirikira ingene ukoresha ububasha abarundi baba baguhaye mu gutora nico bituma uzosanga umukuru w'igihugu akingigwa arakingirwa uzorabe abakuru b'igihugu bose babayeho baba abaza mu makudeta baba abatowe barakingigwa iyo umukuru w'igihugu adakingiwe bikagira ingaruka mbi izo ngaruka mbi zishika ku gihugu mwarabonye ibyatsi mu gihugu cyacu perezida Melchior Ndadaye agandaguwe mugabo kandi ni ukumenya ko umukuru w'igihugu ari ariwe aserukira igihugu mu makungu wa mbere mm-hmm. niwe akivugira hirya no hino ni ukuraba rero ibyokorwa bya nkenerwa kugira ngo uwo murimo nawe wamushoboka mm-hmm. kuko bidashobotse abantu bashobora kwibaza ibibazo byinshi mm-hmm. ngo mu byashikirije Burundi bushasha ubumwe nyakuri ngo igisoda nticari cyangwa ngo ubucara canzwe none ngo umuntu hari cyahindutse Eh, hari kintu yavuze ngo cobuza yuko hongera kuba ibi byo gutembagaza inzego z'igihugu mhm. navyumvise mu majabo nkayo buriya kino gihugu cacu twagiye kuza turamenya intambwe ko mu kucubaka inyuma y'amasezerano yarusha n'inyuma y'amasezerano yo guhagarika intambara hagati mu hari CNDD-FDD ico gihe na leta mfata kibanza hamwe n'amasezerano hagati ya paripehutu FNL icyo gihe na leta y'ibyo matora mu gatanu hari vyahindutse muri kino gihugu mu rwego rw'umutekano mu rwego rwa gisirikare rw'igipolisi nama mvuga nti ugiye ugasoma mu ibwirizwa shingiro ryacu ari imbere n'abandi barundi baze barasoma umwe wese araba ikimujejwe kugira zijya ngingo zubahirizwe uko ziri twubake igisirikare ry'ipolisi bivugira bihagararira umurundi wese mm-hmm. bihagararira bihagararira ukwikukira kw'igihugu bihagararira igihugu muri byose atakuraba ngo nakatwara cyangwa uwundi babe abasirikare baba abapolisi bahagararira igihugu iyo ni intambwe ya mbere ikomeye intambwe ya kabiri muri politiki ni ukumenya kubaha ibyavuye rero mu matora amatora ariyo kanya ibyo baba baronse kugira ngo eh, batandukanye abaharanira ubutegetsi nicyo gituma iyo amatora aheze utangure kuri cya john icyo cyo kibazo cyangwa icyumviro cyashikijwe n'umutamukanyi wiwe mukivuze kwiki reka tangurire kuri iki cy'ubutabakanyi wiwe kuko turagisangiye mm -hmm. kandi nanje ndabaze kubivuga ko mhm. mbere ngira ngo nabivuze imbere yiwe kuko hariho yamenyesha bene wanyu baje rabimbaza no kuraba ubwa mbere ingene icyo kibazo cizwe abacira urubanza baruciriwe ryari mhm. baruciriye inyuma y'itembagazwa ry'akari gasigaye ku butegetsi bwa Birkiyo Ndadaye inyuma y'itembagazwa ryanje ubibona gute rero ucona yuko abagije ziriya manza bazigize kugira ngo barandure ukuntu abantu bobemera muri kino gihugu intahe ntigicira ijambo isigaye icira inkonda abantu barangiye ko narifatiye kuko urubanza nyine inyuma rero ubwo rubanza rwarabaye ugiye kuraba bambaye nka wa wundi bagiye kurondera udufi duto duto za zindi nini izo zinini zinini ngacu bavuganye nicyo gituma inyuma y'urubanza rumaze gucibwa abantu ntibabyibagire icya gatatu umuprokere general de la republique uwo basubiriye yari yenguruje nawe aturabire kuko urumva urubanza rwanda dayerega ntiruri muri muri komisiyo militari konsiriyasi muri wa mugwi kurondera ukuri eh, no kunywanisha abarundi urumva rwari rwatanguye hariya kandi ntibaratubwira ati twararuhagaritse mhm. mwe musaba uti ubwo rubanza ari rubandanye ubu nyene ubu nyene niba rubandanye mhm. hama turi ko turangiza duskaje amasegonde make nyuravyugwaruka cyangwa karaba nabubu ni giki wobaha nk'akajambo urabiye kwiraga igandadaye ni giki ni gute bo kwigenza ni gute bo korera igihugu bakadura hakiri kare ntibaze mhm. kuko ntiwoza kuvuga ngo muri bya mirongo itandatu na gatanu barimwo muri irindwi na kabiri ngo barimwo ni bake no muri ibi biheruka bya mirongo munani n'umunani bya mirongo icenda na gatatu gushika muri ibi barimo usanga benshi batarimo barabe rero imbere yabo ntibaze bazingamikwa nibagira gutyo bazoheza bamenye bifata kugira ngo agende bategura ubwo Burundi bushasha ndade yavuga buzira ko kahise kabi ahubwo uburundi abarundi bose bumva ko begeranye bari kumwe araba mugabo umwe bubahana bakubahirizwa bose umwe mutwiwe no mubiwe President Sylvestre ntibantunganya ndabashimiye bimwe by'umwihariko kwita ubutumire bwacu nanje wenda bashimiye kandi ndashimiye n'abantu twaganiriye hanyuma mugabo abarundi baze baramenya yuko kubaka igihugu bisaba kwihangana mm-hmm. hariho ibintu tujya kwihanganira ndavuga nti ushaka kuba umurongozi muri kino gihugu ugiye kureba kahise no kumenya kurerera mu nda nk'umugabo koko mm-hmm. nta mugabo yirwa ararira ngo ibyarambaye ko ibi byambaye